Exces e ergesas, cae deiles eis ten oikien, e paesdes, uc ees. Ego se es deeteza, kai eecusa panta para tu trofeo su, eimi, haper e poiesas. Pseudeta ho e pensoi.